Ovdje šta je došlo mađa fir Rukija o tema šta je došlo vezano za Rukiju i, i Hamari, odnosno šta je došlo od zabrana za Rukiju i, i, i, i Hamarije ili šta je došlo od onoga što je zabranjeno od ruki i Hamarije. Pa kaže u Sahihu od Ebu Bešira Ansari radijallahu an da je bio sa Rasulom sallallahu alaihi ve sellem na nekim od putovanja. Pa, ga, pa je Rasul sallallahu alaihi ve sellem poslao iz aslanika el la jebqa jen fi rakabati ba'irin kalalatun min vatan au kalalatun illa kutija. U ovom rivajtu ovdje kako stoji kaže pa je poslao iz aslanika da ne ostavi da taj koga on pošalje da on ne ostavi ni na jednom u vratu deve ogrlicu od e, strune. Ogrlicu od strune, niti bilo kakvu ogrlicu, a da je ne presjeće. U komentarima spominju znači da bi prenešeno ovako jebkajenne ili jubkajenne, da ne ostane. Znači, on je poslao izaslanika da razglasi da ne ostane. Znači, pa će svako potirat sa, sa vrata svoje životinje ili da on ne ostavi znači da on sve poskira u rivajtu kaže da ne ostavi ogrlicu od strune ili ogrlicu pa je ovde znači sam ravija nesiguran jer spomenuo ogrlicu od strune posebno ili ogrlicu općenito što opet proširuje značenje hadijeta jer znači ako se radi radija dvom je rečeno ogrlicu od strune ili ogrlicu bilo kakvu onda proširi značenje proširi značenje rivajeta znači ne odnosi se samo na neku posebnu ogrlicu neko na svaku svaku ogrlicu ovdje kad kažemo ogrlicu znači nešto što se stavlja oko vrata da ne bi jel tako u od našeg običaja kad se kaže ogrlica odrešna se zamisli ogrlica od nakita, je tako? Pa da neko ne pomisli sad da su onaj, tako stavili hajvanima ogrlice od nakite. Nije to, nego oko vratnica, je tako? Kalade je u arabskom jeziku sve što se stavi oko vrata, bilo insana ili životinje. Pa ovdje vidimo znači da je Resul sallallahu alaihi naredio da se kidaju ove ove stvari da se skide. Spominje se, znači da je u, u komentaru se spominje da je da su u žahelijetu stavljali ove stvari životinjama na vrat ili neke druge stvari rad, da, da ih sačuva od uroka. Da ih sačuva od uroka. I to baš znači žica ili struna konop koji je na strijeli, znači na, na luku od strijeli pa kad se pohava, a tako od gađanja, lova i tako i ratovanja, kad se pohava, onda bi ga skinuli, jel tako, i stavili tako životinje oko vrata, vjerujući da to čuva od uroka, od uroka. A stavili bi novi i dalje, a tako, jer kad se nađe dobar luk, nije važno šta će se svijezati ovo, znači, jer luk je taj koji ispucava on je i njegove elastičnosti brzina rastezanja. Tako. To je. I zato, zato kažemo da, da ovo odvoljenje kad kaže ili ogrlicu, bilo koju ogrlicu, znači bilo šta drugo što se stavljali hajvanima na vrat da ih čuva od, od uroka, vješali, bilo šta drugo. Onaj, da je sve to Resul Sallallahu alaihi sallam naredio da se skine od Abdullah ibn Masuda radijallahu anhu da je rekao, čuo sam Rasula sallallahu alaihi sallam da kaže inna rukja wat tema ima wat tivolete širkun. Zaista je rukja, hamajlije i tivole širk. Zaista je rukja, hamajlije i tivole širk. Pa ovdje spomni znači, da je Abdullah ibn Masud ovu prenosi od Rasula sallallahu alaihi sallam. Kad se govori o Abdullah ibn Mas'uda, onda se spominju i razni rivajeti vezani za samog njega, pa njegova žena spominje da je jednom prilikom vidio kod svoje žene neki konac, e, pa je pitao šta je ovo na njenom vratu vidio neki konac. Šta je ovo kaže? Na tom je učena ruke, pa je zgrabio to i otkinu, prekinu. I rekao, porodca Abdullahova je, znači, ne treba porucati Allahovoj da čini širk. je to sa vrat. Pa joj je onda citirao ovaj hadid. Čuo sam svala sallallahu alaihi sallam da je rekao da je rukljat na najim i tijelo da širk. A onda je ona rekla zašto tako govoriš? Znači imala je problem sa okom pa sma, sam išla kod nekog židova pa je učio rukju pa se smirilo oko. Tako kaže Abdullah to je bilo dijelo šeitana svojom rukom ga je uznemiravao, znači to oko. Pa kad je učena ta ruke, prestoje sa uznemiravom. A tebi je bilo dovoljno da kažeš, kao što je govorio Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Allahume adhi bi pa'sa rabbi nasi išfi ente šafi. O Allahu, odavna na mene bes, znači neugodu, eh, bes, svaku neugodu, bolest, bilo šta. Znači, odagnaj to od mene, ti si gospodar ljudi, išfi ante šafi, izliječi ti staj koji liječiš, la šifa, ila šifa, ok, nema lijeka osim tvog lijeka, nema ozdravljenja osim ozdravljenja kad ti ga dadneš, šifa, en la je vlade u sakama, i to ozdravljenje koje ne ostavlja nikakve bole, bolesti. Ozdravljenje koje ne ostavlja nikakve bolesti. Pa ovdje, kad govori o ruke, u ovom hadithu je došlo općenito. Međutim, u drugim hadithima vidimo da nije svaka rukija zabranjena. Je tako? Da u nekim predajama se rukja spominje u pozitivnom kontekstu u smislu da je rukija za, zašto? Protiv groznice i uro, i uroka posebno, je tako? Pa onda, onaj, da je Resul sallallahu alaihi wa odobrio sahabiju koji je učio rukiju je tako, pa zauzirat uzeo nadoknadu, pa je, znači, u raznim kontekstima, u kontekstu isto tako da je na uštrb tevekola da se traži da, da, da, da neko, neko nauči rukiju, je tako? Jer od onih 70.000 koji će ući bez polagane čuna su oni koji nisu tražili da im se uči ruke. Znači, Resul Salomar Alijev Selem na razne načine je došlo spominjanje ruke. Zato ovaj općenik ovdje kontekst da je svaka ruke od širka znači nije, ne stoji tako nego se mora uzeti u obzir i ostale predaje u kojima se izuzima od ruke ono kao što je rekao Resul Salman Ali Esenem, nema smetnje za ruke u kojoj nema šir, širka. Šta to znači? Spominju ovdje Ibn Muhajim, eh, šehekul Islam Ibn Taimije, da svaka ruke koja je na jasnom arapskom jeziku, u kojoj se doziva Allah subhanahu ta'ala, njemu dobro upućuju da je dozvoljeno svaka ruke koja je na nekom nerazumljivom jeziku, u kojoj se dozivaju neka imena koja nisu imena Allaha subhanahu wa ta'ala, pa tako, onda će biti vjerovatno imena džina i šeitana, da je to zabranjeno. Da je to zabranjeno. Dovoljno da se ne razumije, jel tako? Da se ne razumi njihovo značenje na nekom nerazumno značenju, da bude zabranjena iz oprednosti da ne bude, da ne bude širk. Dobro, to što se tiče ruke, znači, Dobro, što se tiče ovih hamalija, što se tiče hamalija, poznato je e, razilaženje među selemom. Od ashaba i tabina pa nadalje. Znači, da su se razišli oko hamalija koje su od Kur'ana. Znači, ako je na komadu platna ili papira napisan, napisan na ajetul kursi ili napisan neki drugi ajet, da li je to dozvoljeno nositi ili nije pa su se razišli. I ovdje spominja Bula ibn Sruda i njegove učenike i ovdje pomaže mišljenje da je to zabran, zabranjeno. Je to njihov bio stav. Zašto zabranjeno? Prvo iz razloga što ove hamarije ostale su ovako općenitog izraza. Znači, došlo je u ovom hadithu da su od, od širka. I nema ni jednog drugog hadita koji izuzima bilo kakvu vrstu hamarije. Znači, ostaje osnova da je svaka malija zabranjena, je li tako? Drugo, kaže, ako bi dozvolili, onda bi to bio put da se, je tako, poslije koriste hamalije koje nisu od Kur'ana. Pogotovo u današnjoj našoj situaciji. Recimo, kad bi onaj, se to dozvolilo, ljudi ne znaju ni šta je Kur'an, ni šta je od Kur'ana, ni šta nije od Kur'ana. Uglavnom znači da je svaka zabranjena zato što je ovdje došla da je od širka i nema nijednog drugog teksta koji neku vrstu haralija dozvoljava. Drugo, ako bi se dozvolilo, to bi bilo znači otvaranje tih vrata i onda postoji se znači kad se raširi neznanje više ne znam šta je od Korana, šta je od, od nečega drugog, šta je od šeitalnika, tako. Treći, ako bi čovjek nosio hamariju kuranski ajd sa sobom, znači neminovno dolazi u situaciju da sa tim e, Kur'anom ulazi na nečita mjesta u WC, da se kupa, kupatila i tako ne. Znači, i svi ti razloga ovdje se podupire mišljenje Abdullah ibn Masluda i njegovih učenika, svi koji su kod njega učili od tabina, su tog stava. I kaže ovdje Kjanu je krahune, na kraju spominje da su prezirali, znači sve, od Ibrahima, kaže, prenosi onaj od Ibrahima, da su prezirali sve ove Hamalije. Misli se, ko, ko je prezirao? Abdullah ibn Masud i njegovi učenici, svi od tabijina, imami, znači, sve, bilo od Kur'ana i nečega drugog. Ovdje kaže u komentaru prezira je krahune, da su prve generacija Sahaba i tabijina govorili da je nešto kad je haram, da su govorili je krahune, da, da su to prezirali da se to kod njih odnosilo na to je to haram, zabranjeno. I to je, i to je poznata stvar, istina. Jer ovi izrazi koji kod nas sad važe kao šerijatska terminologija e, islamskih učenjaka i pravnika, ti izrazi nisu u samom početku bili, znači, stabilno ustanovljeni i njihovo korištenje. Je tako? Još to nije bilo sve, znači, ta terminologija naučna terminologija ili pravna terminologija nije bila još izdefinisana i onaj, nego je svaki od učenjaka koristio izraze na svoj način, jel tako? Da bi na kraju kasnije generacije sjele i poravnale to i da se, znači, ustanovljanje poslije ta terminologija da bi se znalo kad neko nešto govori na što misli. Znači, da ne bude zavore. Dok, evo, u vrijeme, znači, od Lajbna Suda i vrijeme tabijina, čak u vrijeme imama Ahmeda i tako dalje, prvih imama, znači često bi oni rekli je krvune, u stvari da odnosi se na haram, na haram. Od, znači sve su ove hamalije haram. Dobro. Ruk je, objasnili smo šta je sa rukama. E, ostaje tibole. Tibole je ovdje tako došlo u hadijetu, a u komentaru kaže da je tibole nešto što su spravljali da bi e, ženu učinili dražom njenom mužu ili muža njegovoj ženi. I to je vrsta sihra koja je sa te strane šta? Širk. Je tako? Sa te strane širk. Jer je nešto to od, od, od sihra. Od sihra. Pa je sa te strane širk. Dobro. Rukja, kako je širk? Znamo kako je širk. Hamarije, kako su širk? Ako se na njih oslovi, osmanje, je tako? I smatra da su one posebi sebe, sebe kojim će odagnati neku nedaću ili pridobiti neki, neku korist, je tako? Veliki šir. Ako ne smatraju to, nego smatraju da će tu biti sebe zbog kojeg će Allah da je čuva, onda je mali šir, jer Allah to nije učinio sebebom. Je tako? Nije to Allah učinio sebebom kojim će se zaštititi, je tako? E, eh, Znači, to je sa, sa Havajem većivale, znači, da su, da su od sihra, pa je sa te strane, znači, nema sihra i djelovanja sihra, osim uz saradnju sa džinima i šeitanima, je tako? A oni sarađuju i udovoljavaju svojim štićenicima od ljudi, onda kad ovi počine širk u glavu, je tako? Znači, to je sa te strane. Dobro, od Abdullah ibn Kajma kaže, prenosi od Rasula sallallahu alaihi wa sallam kaže men ta'allaka še'an ukira ilaj ko nešto objesi tome bude prepušten znači ko objesi misli se nešto svejedno šta je da li su to oni konci što smo prošli put govorili da li su to neki onaj teski kamalije da li je to znači e, neka amalija napisana ili je hamalija ovako u obliku nekog nakita ili kamena ili neke kosti ili bilo čega drugog što se nosi da zaštiti, da čuva, da tako? Znači sve to, kogod šta objesi radi sa tom namjerom, znači bude tome prepušten. Kako to? Da štiti ga oba. Na to se slova, eto nek te čuva. A tako? A to nek te pazi sad. Znači to je apsolutna pravda, ali tako? Ko se ne oslanja na Allaha, ne je ne zaslužio da ga Allah smanao tajan štiti. Pa ovdje sad objašnjava terminologiju koja je upotrebljena u ovim hadithima. Kaže, tema'in, to je še'un ga'alniku ala l'auladi, jetapune bihil a'in. Ove hamailije, kaže, to su vješali djeci da bi se time zaštitili od uvoga. Pa ovdje spominje ovo razilaženje koje smo spomenuli, da su neki rekli da je dozvoljeno od Korana. Međutim, mi smo rekli da nije dozvoljeno iz tri razloga i navili smo sve tri razloga, je tako? Nije dozvoljeno zato što ništa nije izuzeto od Hamalija da ima nešto da je dozvoljeno, nije dozvoljeno zato što to vodi onda korištenju i Hamalije koje nisu od Korana i treći što ako su od Korana i, i će se znači i pon, poniz, doće do toga da ponizi ili omalovaži tako kuranski ajetis i Allahove riječi tako što će ih nositi na nečita mjesta. Što se tiče ruke, rekli smo da je dozvoljeno ono što uči ruke u kojoj nema širka i da je posebno Resul sallallahu alaihi wa sallam znači dozvolio ruke, možemo reći preporučio od uroka i, i otrova. Od uroka i otrova. Ovo hume otrova ili groznici. Kako od otrova? Misli se od otrova zmije ili škorpije. Zmije ili škorpije. Što ne znači da ruke ne koristi i za ostale stvari šetanski mes ili sir. Znači koristi, ali je najbolja, znači, prvenstveno je ruke za znači protiv uroka i, i otrov. Zatim spominje na kraju predaju od Ruvejka da je rekao da mu je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam o ruvejke la'alla l'hajate tatulu bike o ruvejke možda ćeš dugo živjeti pa ovavijesti ljude enne men anqada lehijetehu da onaj ko sveže svoj bradu evu da vataran ili sveže strunu što smo ispominjali ili se očisti balagom životinje ili kostima da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam od njega čist. Misli se da ga se odre, odreku. Da ga se odreku. Pa spominju u komentarima, opširnim komentarima, da je ovaj Ubejt zaista dugo živio. I da je bio namjesnik u nekim mjestima i borio se u borbama muslimana i širenje islamske države na, u sjevernom dijelu Afrike, Afrike na području današnje lijeve i ponise. Našao sam ovdje u sažetku nema, našao sam u općenim komentarima da spominju da je to bio početno običaj ne Arapa, da su vezali bradu iz oholosti. Jest, iz oholosti i da su pravili, znači, letenice i čvorave, znači posebne, vezali u bradi, onaj iz oholosti i kivora. A da su to Arapi u Džarevije to radili u ratu. Znači, prilikom borbi, nešto ih to posebno naj... Kaže, drugi razlog može biti da su vezali da bi, znači, radi njegovanja kosti, tako, da bi dobila valovitost. Tako, to je opet zabranjenost onaj, zato što je to od, kako Arapi kažu, od onose, od ženskare, ženskarošće da sad namješta posebnu frizuru, tako, tako je kosa prava neka, je, ako nije, znači, ta ima sad da se trudi da mu bude ovojka. Pa i sa te strane to onaj zabran, vezanje vrani. Ili vezanje ovih, ovih struna, to je protiv uloka da štiti i tako dalje. Obzirom da je Resul Salah Resana sad vezanje ovo brade spomenuo uz ove druge stvari, znači možda bi moglo je tako naupada um insanu da je to da su to radili zbog nekih sličnih stvari zbog uroka ili nečega drugog međutim treća stvar koju je spomenuo Resul Salari je se nam daleko od ovoga znači vidi se da Resul Salari je se nam spomenuo tri različite stvari je tako povezanje brade znači sa te strane nije došlo u kontekstu da je povezeš sa nekim urocima ili nečem drugim nego može biti kao što su komentatori spomenuli onaj u komentarima haditha da je to bilo zbog oholosti da su to radili tako kako je spomenuto prenošeno da je bilo u džarilijetu a ovo kad se spomene struna onda je, je povezana sa ovim predajima od prije da je to radi uroka a treća stvar je ko se očisti balegom životinje ili kosti kostima misli se očisti se poslije velike ili male možda je tako Pa kaže učenjac ovdje je zabranjeno, znači korištenje, ili se Resul Salari 7 njega odrekao na ovakav način kad dođe, znači zabran korištenje nečega, onda je to, kad bi i to i uradio, smatralo bi se da nije se, da se nije očistio. Allah najbolje zna. U drugim predajama, u ovoj se ne spominje, spominje se da je to hrana džina, znači kosti i izmet životinja. Kosti i izmet životinja. Ja sam se zaprepastio kad sam vidio da onaj mali ovčarski onaj pas onaj crni onaj. Zovu ga mađarski ovčar, on je mađarski ovčar. Ovaj. Jede balegu ovaca, vraća je, čuva je i hoće i jest. I ono bude crn. crno. Dobro. I isto tako od Sejid ibn Žubeira, vi znate za Sejid ibn Žubeira, radi Allah an, kaže ko da je rekao on ko presjeće Hamaliju kako presjeće Hamaliju otkine ono na čem je obješeno tako? ako je na nadlaktici na nekom koncu prekine to zguli tako? bit će mu to kao da je oslobodio roba kao da je oslobodio roba pa kaže ovakve stvari da neko prenese je tako da je to da se smatra ovaj e, eh, Sejid ibn Džubeli tabiin je tako Ali ako ovako neko kaže od ashaba ili tabijina neku stvar koja se ne može dokučiti ištihada. Jer može li se i Ibn Džubeir reći ovo onako iz svog nekog ištihada? Da onaj ko skine nekome hamaliju da mu je to kao da oslobodi rok. Može to reći? Ne može. Znači ne može se to dokučiti. Vrijednost tog dijela ili nekog dijela se ne može dokučiti razum. Onda tu ima propis kao predaje od Rasula sallallahu alaihi wa sallam kao da je prenošeno od Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje svakako znači je u ovoj predaji šta podsticanje na kidanje i skidanje tih hamarija. Isto tako od e, da je Abdullah ibn Masud, jel tako, vidio kod čovjeka hamariju, pa mi je zgulio i rekao da si umro s ovim, ja ti ne bi će naziv klanjom. A, i takve stvari. Znači ovdje vidimo njihov odnos prema širku i kako su reagovali na širku. I kakva je nagrada u borbi protiv širka, je tako? I kako treba protiv njega boriti. I ovdje u mnogim komentarima spominju, znači ovdje se ne pita onaj ko drži Hamaliju, gdje Boga će obiliti ko skino, a ili nešto tako, nego zgulimo i onda kaže da si umro, ne, kada će nazad, a, ih, kad mi ovako radili što bi bili poznati grubijan, znaš, oslobodio si ga od ženeva. U komentaru znači što kao da oslobodi roba, zato što je tim oslobođen od, od džehennem. Jer je tim je svezan za džehennem. Znači, obavezno mi je džehennem. Što mi je obavezan džehennem? Znači, džehennemu mi je sto posto. Što? Širk. Iako je mali, opet je oba obavezan. Samo što neće biti vječni. Znači, time ga ti oslobodio džehennem. Hop, odvezio. A bio svezan. Subhanallah. I eto tako su, znači, prve generacije zaustavljale širk, bez obzira bio veliki ili, ma, ili mali. Na isti način su se odnosili i prema malom i velikom širku. I nisu, znači, sve su zaustavljali i sprečavali. Da bi danas došlo vrijeme da je, znači, postalo jednostavno sramota i bruka i da nisam, opako, trpi i ako počne osporavati širk, onda a, najgori su. Tako, I osuđeni od svih, čak i oni koji se pripisuju znanju i to šarijatskom znanju. I od njih bude glasno osuđeni. Tako, zato što su ljudi se odavljali od Allahovog dina i navikli se na, na ono što nije od Allahove vjere, saživili se sa tim. Saživili se sa Allahom stanom. Allahom stanom. Dobro. Sljedeće poglavlje, traži, ko traži bereket u drvetu ili kamen i tome slično. Ko traži bereket u drvetu i kamenu i tome slično, šta, kako ovo poglavlje, nešto ima nedorečeno ovdje. Počinio je širk, je tako? Ko traži bereket u drvetu ili kamenu, počinio je širk. Znači, to je, znači, cijelo, cijeli naslov. A ovdje se podrazumije, je tako? Pa kaže ovdje, šeikul Islama Hamdi ibn Abdullahab spominje kuranske ajete sure Nežma, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاتَ فَالِثَةَ الْأُخْرَى Zar niste vidjeli ili pogledaj tog lata i uzata i menata trećeg manje vrijednog, ili tako? Zašto sad? Kakve veze ima ovaj kuranski ajed sa traženjem bereketa u drveću i kamenju? Zato što je lat i uzat i menat su u stvari bili idoli i božanstva napravljena uglavnom ili su bili kamenje ili drve, drveće. Je tako? Pa zalata kažu po nekim predajama da je to bio isklesani kamen koji je bio imao svoje zastore, je tako? A zašto je taj kamen tu služio, isklesani taj kamen? U drugim predajama da je to bio čovjek koji je hranio hađije, pa kad je umro, pripremio hranu hađijama, kad je umro, onda su na njegov kabur stavili kamen i onda poslije taj kamen i vade mu činom. U trećoj predaj da je to bio znači isklesani kamen na kojem je postojao objekat, sagrađeni objekat. Tako? I sad kaže na kraju svi ovih predaja o latu, šta je bio lat, kaže nema smetnje da je lat bio sve ovo zajedno. I najvjerovatnije tako bilo. Da je to bio čovjek koji je tako onaj, ranio hađije pa kad je umro stavili su na njegov kabor kamen, pa onda izgradili i, i objekat i onda tu i bade činom. Bio idol koji su i bade činom. Eto, tu je breket traženje. Zato je spomenut ovaj ajed pod ovim naslovom. Jer koliko ljudi ne znaju, znači suštino stvari, došlo je do toga da teško se, mi danas teško povježemo ovaj naslov s onim što je spomenuto dokada iz to naslova. Ali tako, jer ne znamo šta je šta. Pa, alhamdulillah, učenjaci to sjeli, znali da će doći svaki ko mi neće moći to upovjezati i objasniti o čem se radi. Pa kaže šta je Uzza isto tako slično neko božanstvo koje je postojalo onaj u okoline Mekije i ovdje spominje i koja su plemena ta obožavala. Uglavnom radi se o tome da je to bio, bio objekat izgrađen na tri, na tri stavla ili između tri stavla kako je već to izgledalo. Znači i tu su ljudi dolazili i bade činili kurbane, klali. Menat je posebno poznat po tome da je čak i ime dobio po nekim mišljenjima po tome to od riječi onaj em najumni znači prolijevati krv. Koliko se tu kurbana hvalo da je po tome i ime ovaj menat dobio. Po drugom mišljenju je od, me, me, od imena menan od Allahovu subhanahu ta'ala imena menan onaj koji daje blago, neizmjerno daje blagodat. Pa je tako došlo ovdje. E sad, ovo što su one radili kod tog drveća i kamenja i tako dalje, šta su oni radili? Tražili posredništvo, tako, i tražili bereket, tu su borali kod tih idola, ali tako, tražili su u tome bereket. Ali tako, kakav je propis, znači oni su bili mušnici, imali kod dvojbe, kod toga su bili mušnici, niko ne sumnja, ali tako, bili su mušnici. E sad, poslije njih kad uđe neka generacija i isto to radi i gore stvari od toga na kabulovima i turbetima, nisu možni. A, kako to? Znači, e, to je znači, zato on spominje, zato spominje ovo, ova, ovo poglavlje i posebno spominje ovaj dokaz pod ovom poglavlju. I ovdje priča, ne znam, prošli put je sam spomenuo, kad je, da je Resul Salabar Ali Veselnan poslao, kad je oslobodio Meku, poslao Halid Ibn Valida, da posjeću ovu drveće vezano za uza i da sruši tu kuću koja je bila napravljena na tom drveću. Pa kad se vratio Rasulu sallallahu alaihi sallam, kažem Rasulu sallallahu alaihi sallam, ništa nisi uradio. Vrati se ponovno. Pa kad bi se vratio našoj golu ženu, raščupane crne kose i kako po sebi, po prašen po svom licu, pa je ubio, pa mi je rekao, sam sallallahu alaihi sallam rekao, e to je bio uz, to je bilo njegovo božanstvo kojim su i i vadili činiti i tako da. Dobro. Kaže, otkud sad ovaj ajet pod ovim poglavljem, kaže u komentaru, zato što je bilo to, znači, tražnje preketa u drveću i kamen, u kamen. I da je to bio veliki, veliki širk. Da je to bio veliki širk. A ako bi, znači, tražnje preketa u drveću i kamenju bilo od malog širka, onda su znači metod selefa uvijek bio da dokaze za veliki širk navode i onda kad osporavaju ma, mali širk. Zašto? Zato što je ovo širk od iste, od iste vrste. Dobro, a kako može biti traženjem reketa od drveći u kamenju mali širk? I ovi su mislili, ne to, nego da misli da je Allah odredio da je tu bereket. Znači da je ta bereket od Allaha spanote, da je Allah u tome dao bereket, je li tako? Onda je mali širk jest to je džerno neznanje, mali šir. A Allah nije dao, znači Allah gdje je dao bereket, objavio i objasni. Je li tako? U čemu je dao bereket? I u kojim mjestima? Je li tako? I gdje je boravak bericet i vade? Odredio. E sad, obzirom da Allah spano tala te kabuhove, turbeta, nije odredio, u njima nikakav bereket nije dao. Je li tako? A oni misle da jest, je li tako? Onda, bi to bilo, znači Allah smano tada najbolje znao od malog širka. Jer misli da će bereket steći nekim sebebom koji Allah smano tada nije odredio za sebe bereke, bereket. A ako oni smatraju da u njemu je samom po sebi bereket, tako dalje šir i dove njemu i od njega da će i to približiti Allah smano tada, veliki širk, veliki širk. Ako traže bereket, u tome znači smatraju da samo to kamenje posebe beričetno je tako ili da mu je bereket dao ajvaz dedo uglavnom onda su sa te strane znači poput nevjernici muši tako dobro od Ebu Vakide Lejtje radi Allah kaže izašli smo sa Rasulom sallallahu alaihi sallam na Hunayn na Hunayn a ovaj Hunayn je zanimljiv ali tako događa da su ashabili dvanullahi alaihi odnosno ti koji su tad svježi prihvatili islam, krenuli sa Rasulom sallallahu alaihi sallam da se bori protiv Hevazina, plemena Hevazina, pa su bili općenjeni svojom brojnošću. Pa je Allah stvarno treba dao pored njihove brojnosti da se daju u, u bijeg. Jer su ih Hevazin sačekali, to tako, napravili mi zanasjed, iznadano ih napali, napali što je unijelo, pometnju i dali se se u bijeg. Tako. Allah subhanahu wa ta'ala je u ovoj bitci dao opet veliku pobjedu, ali je dao na način da, znači, i ajet objavio da ostane, znači, ders da pobjeda dolazi od Allaha, ne od vaše brojnosti. Da dolazi od Allaha, a ne od vaše brojnosti. I da je pobjeda u rukama Allaha. I koliko god vas ima i kako god se spremili, opet lako možete da se dadnete u bijeg i ništa vam ni tehnologija, ni govorac neće, neće pomoći. Ništa ono neće pomoći. Ovdje, znači, poznatu predaju, kad se naišli pored drveta koji su mušici imali, zvali se Zato Anuat, jer tako, koji su boravili radi bereketa i na njega vješali svoje oružje, pa su zatražili od Rasula sallallahu alaihi sallam da i njima učini jedno takvo drvo, jel tako, u kojem će tražiti bereket. I ovo je normalno hadith, znači, koji dolazi pod ovu potvavlje, sam posebno, pa tako, ko traži bereket od drvetu i kamen. Pa kaže Resul Salari i Senem, rekli ste, tako mi Allah i tako mi onoga u čije moja ruci i duša, kao što je rekao Benu Israil, iđ alena ilaha, učini nam božanstvo. Pa je ovdje Resul Salari i Senem odmah i podučio da ono što su tražili u stvari da traže božan, božanstvo, da je ono u čemu se traži bereket mimo Allaha, da samo daje od sebe bereket mimo Allaha, je u stvari ilaha jer će se srca za njega vezati, od njega breke tražiti, je tako? A ono će ko čepiješ neki hajer, od njega očekuje strah, i strahuješ da ti ne uskrati hajer, da te ne zadesi kakvom štetom i sve to definicija božanstva, je tako? I laha. Ovu, ovaj slučaj, ovaj slučaj, mnogi navode i kažu, vidite kako Rasul Salamah, ali sve nam pored toga što se tražili, znači, ovo drvo da im traže u njem bereket, nije i Resul sallallahu alaihi sallam protekviraju. Žele da kažu da širk onaj ima udrav u džehlu i neznanju u širku, da tako? I da širk, veliki širk kad se počini, da ne izvodi izvjere dok se, ne znam, ovo dok se on. Šta će on mi reći za ovo? Znači nisu ništa uradili, pitali su. Druga stvar, ovo, je, ovo što su tražili, znači je mali širk, jer nisu oni tražili drvo da im drvo daje bereket, nego da im Allah odredi drvo u kojem će biti bereket. Allah takve stvari nije odredio i neće odrediti. Jeste razumeli? Znači, odnosi se ovdje u ovom slučaju na mali širk. Pa pored toga, Rasul sallallahu alaihi sallam im je navao dokaz velikog širka, jel tako, i naljutio se, i oštro to osudio, jel tako, i onda im na kraju rekao, ići ćete sunetima, to jest putevima oni koji su bili prijeva. I zaista kud ovaj umet ide ako rede puta ima oni koji su bili prije, oni koji su bili prije. Dobro, to je to. Znači, ovo što su one tražile negira šta? Šehadet, da i da, ili doma. Ako je mali širk, negira ga dijelimično. Ako je veliki, u potpu, u potpunost. Iako su one bili arapi i dobro poznavali znači značenje riječi, nisu to znali i nisu znači doveli u vezu to što traži da je suprotno njihovom svjedočenju koji su malo vrije posvjedočili, je tako? Jer je ona bitka na Homeinu bila dva, tri mjeseca nakon oslobođenja me, Mekke. I ovdje svakako da onaj koji je skoro izašao iz džajlijete, je tako, i odreku se širka, da uvijek postoji opasnost da nije, znači još mnoge stvari, je tako, i da još uvijek kod njega ostaje za ostaci onog razmišljanja džahilijetsko, razmišljanje džahilijetsko. Dobro, ovo smo otprilike i prije prešli, tako i devet poglavlje. Je tako? Na redu je deseto poglavlje, njega prije nismo spominjali, spominjali, gdje smo? Mislim da nismo. Znači, sve deseto poglavlje je šta je došlo vezano za klanje u ime nekoga drugog mimo Allaha subhanahu ili klanje nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje misli se na klanje Pa tako svakako a, domaći životinje, a tako za kurban, a tako klanje domaće životinje. Pa, obzirom da je Zan već učio, ili možemo znači kratko da, da spomenu, spomenu te se dva, tri dokaze, možemo pročiti divu kolkanu za ovakvu pomoć. A? Kaži podovi poglanje šta je došlo vezano za klanje nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Spominje ajet iz sure Na'am, tako? I sura Anam. Ovdje ne spominje broje ajeta i to je velika manjkovost ovog sažirka, ali je na zadnjoj stranici sure Anam. Kaže, inna salati wa nusuki wa mahijaju wa mati lillahi rabbi na'alim. Reci, zaista je moj namaz, inna salati wa nusuki i moji obredi. Ovdje obredi misli se na klanje, tako? 122. Jesu kul inna sarati wa nusuki wa mahyaya wa mati li lillahi rabbil Znači zaista je moj namaz i moji obredi. Pa kaže ovdje nusuki i moji obredi misli se obredi klan, klanja prinošenja žrtava, klanja životinja, tako. Wa mahyaya wa mati i moj život i smrt su Allah subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova naše rikere, o nema sudruga. Jel tako, nema prijatelja. Pa su ovdje spomenuti, znači, najznačajniji ibadet, tjelesni i ibadet i metku, najuzvišeniji ibadet, je tako? I insan, znači, osjeća uzvišenosti i ibadeta i najuzvišenije se osjeća baš kad obavlja te ibadete, je tako? Kad planja namaz i kad kolje kurbane, prinosi žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala je to svakako naredio, pa salli da rabbi kevanha, klanja je svome gospodaru i koji, kome, kolje svome gospodaru, znači da je klanja uvijek kome, Allahu subhanahu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže od Ali radijallahu an predaje da je pričao Resul sallallahu alaihi sellem da mu je ispričao četiri stvari. A to je da je Allah subhanahu wa ta'ala la'na Allahu men zabaha li ghayri illah, da je Allah subhanahu wa ta'ala prokleo onoga ko zakolje radi nekog drugog mimo Allaha. Zatim la'na Allahu men la'ana walidayhi, Allah je prokleo onoga ko prokune svoje roditelje. Zatim la'na Allahu men awa muhdithan, Allah je prokleo onoga ko pruži zaštitu Ovdje možemo reći novota, da tako prevedem, je tako? I Allah je prokleo onoga ko promijeni granice na zemlji, misli se razgrančenje između posjeda, međe. Jest, misli se na me, na međe. Da je Allah spano tajala prokleo ovu četvorcu. Je tako bude četvorcu? Ko zakolje nekome drugom mimo Allah spano tajala, ko pro, proklenje svoje roditelje, ko pruži zaštitu novotaru i ko mijenja međe komijenja međe između posjede, jel tako? Nekad je to bilo jednostavno promijeniti. Kad je, na primjer, međa onaj, određena nekim kamenom ili nekom, da se uzme povjerice samo korak, dva, svoj, može svrtati u kolono oni koji su prokliti, jel tako? Pa, kaže, Allah je proklio onoga ko zaklije e, nešto nekome drugom mimo Allah. Pa je ovo da kolje nekome drugom, radi nekoga drugog. Znači, u ime nečega drugog i radi nekoga drugog su dvije različite stvari. Jer čovjek može, na primjer, kolje radi mesa, a pri klanju kaže bismila. Dozvoljeno, rekao je bismila, je tako? Ali može biti da kolje radi mesa i pri klanju kaže, na primjer, spomene ime Isaanje se nam, ili ime nečega drugog spomene. Je tako? Ovo je zabran, zabranje. Ali je teža zabrana ako kaže bismillah a kolje radi 1. maja. To je otrovnije. Ili radi nove godine. Razumijete? Ili rad nekog drugog mušičkog praznika. Ili radi e, nekog zavjeta nekom kaburu, turbetu i tako dalje. Razumijete? Jer ovo sad je suštinski ibadet. je radi nečega je znači suštinska namjera radi čega kolje. Ili kolje u ime nečega, u ime čega šta izgovorio. Zašto? Zato što je spominjanje imena na početku traženje komo? Pomoći. Je tako? A traženje pomoći od nekoga drugog mimo Allah je manji širk i kovr od ibadeta nekome drugom mimo Allah. Pa ako spomene neće drugo ime prilikom klanja, je manji grije i širk od toga kad bi spomenuo ime Allaha, a bude to suštinski zbog nečega drugog. Jeste ovo Poved, a oba dvoje zabranjeno, znači oba dvoje zabranjeno, ali samo sad, znači stepanovanje, vidiš ja. kako stvari suštinski se gledaju. Ovo za prvi maj da malo se razgrančiš. Radi praznika prvog maja, veličanja. Ja. Zašto veličaju taj dan na taj način? Ako hoće da samo onako uh, radile taj, znači ne, bira se taj dan, veličaju taj dan zbog tog dana, je tako? I šetani ovaj, na to potiče i posebno na to motiviše. A korijen tog dana je da su ga prvi obožavali davno, znači obožavali su drveta prije starih Grka, jest? Znači, prije starih Grka, pa su stari Grci naslijedili to i isto tako ga slavili kao praznik za neko božanstvo njihovo, znači Grčko, i sve je, znači, prvi maj bio praznik, zna, e, čak je i katolička crkva ga naslijedila i proslavljala ga kao neki mušiški njihov praznik sve do francuske onaj revolucije. I tek poslije, odnosno na i poslije francuske revolucije su ga proglasili praznikom rada. A sve do tada je znači bio vjerski praznik, mušiški. I nije došlo to nije od nego ima duboke korijene, od kad širk postoji, <laughs> a vezano za širk. Pa tako? E tako, pa zato je to onaj, zato spominjem ja uvijek taj jer je jedan od, od praznika koji je duboko, znači, ušao u srca ljudi, bošnjaka posebno. A ako se to radi za, za neki rođendan? To može biti radi mjesta, tako toga dana da se jede i tako dalje. Nećemo reći proslavljanje rođendana da je sad širk, tako, ili da je nešto. Jeste novotarije, znači manje od toga, ova najbolje. Dobro, e, da idemo dalje ko prokune svoje roditelje, pa spital Resulat sallaha islam, zar ima neko da proklinje svoje roditelje? Kaže, i psuje, ina, kaže, opsuje roditelja nekome drugom ovaj mu uzvrati. Znači, onaj ko psuje i grdi roditelje drugog, onda psuje svoje roditelje. Pa ga ona smano tela proklav. Pa ko pruži zaštitu ovdje i novotara, mohe bitem. U drugim predajama kaže, može biti mohe defen. Ko pruži zaštitu novotariji. Pa kaže, kako tu pruži zaštitu novotariji? Jednostavno odobrije ne suprostavio se, smatra da ne, nema smetnje. Čim je tako posmatra i ne boli se protiv nje, on je već njoj pružio zaštitu i pomogu Jer mu je osnovi bila obaveza da je ospora, osporava. Allah, tako stoji u komentarima. Tako stoji u komentarima, braće. Da ova prokletstvo obuhvata svakoga ko ne ustane protiv novotarima. Jer čim je rambu duša nas pravnije smatra da nema, je tako, već je time pomo, pomogu. Čim je ne osporava, odmah je pomogu. Odmah će ona proći, je tako? Ili novotara, novotarije, ili novotara. Ovdje je muhdifen, ako uzme u to novotara, obuhvata ne samo novotara koji dođe sa novotarijom, nego i nekog ako dođe sa nekim grije, grijevom, je tako, drugim, koji je zaslužio, je tako, da bude priveden, kažnjen, tako dalje, pa onda ga neko zašti, zaštiti i skloni učinu zaštitu, zagovara se za njega, e, i ko pruži zaštitu novotaru. Ima razlike između vođa, novotara i običnjima. Ako su vođe, onda je još gore i onda opet dolazimo, ovdje postavljam jedno veliko pitanje, tako, sa čim se igraju ovi današnji mudraci? Znači, ljudi često umišljaju da se radi o nekim sitnim formalnim stvarima, Ili možda zamišljaju da su oni dovoljno mudri pa su izabrali jedan vrlo pametan i mudar put u dar. Nećemo dirat novotara i lijepo ćemo sa njima. Je li tako? O stvari čemu se izlažu? Allahom proklijestu. Ali to znači nije samo da su oni onaj nešto pa a ako neko napane tog novotara da njoj ipak drago bude. Ha? Nije nego se zacrveni I, onda... I brane jesu, i njegova su najbrža i najjača vojska. Prvi ragu, jako neko spomene, novotarije, novotarije, prvi su front, subhanallah, i kako to brzo bude, to je strahota. A pogledajte, kako to, stra... to je strahota, to je neke godine, juče čovjek bio borac protiv novotarije. Danas odjednom, samo odjednom, znači, Allah subhanahu wa ta'ala da nas očuva i zaštite. I ko pronije mireni granice na zemlji, pa tako u drugim predajama, onaj, u sahih predajama, da onaj ko onaj, uzme pedalj tuđe zemlje, da će mu biti omotano sedam e, zemalja oko njegovog rata na sudnjem danu, pa kako će to biti? Znači da će mu biti toliki teret na sudnjem danu kao da je znači, sa svih sedam zemalja, jel tako, uzeo taj pedalj ili da će biti protjeran kroz svih sedam zemalja pa će znači, njegov brat proći kroz svetu pa će na taj način Allah spano tala najbolje zna znači komentator šta spominju uglavnom žesto ko se prijeti onome ko pomjera komjera vezu ko pomjera vezu zato ima neki ljudi čim kupi parcelu odmah udari ogradu po koraku svoj sa svih strana i na taj način izađe iz bilo kakve šugne dobro I na kraju jedna zanimljiva predaja vezana za klanje nekome drugom ima Allaha, da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam od Tarik ibn Šihajeva radijallahu an, ušao je čovjek u džennet zbog muhe i ušao je čovjek u džehennem zbog muhe. Pa su rekli, ja Rasulullah, kako zbog muhe? Kaže, naišli su pored nekog plemena koje nije dalo nikome da prođe pored njih dok ne žrtvuju nešto njihovom i do ovu kipu. Pa su uhvatili jednog i rekli, žrtvuj, kaže, nema šta da žrtvuje, kaže žrtvuj makar muhu, pa je on žrtvuo muhu, pa ga pustili. Pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam, ušao je u vatru zbog muhe. Ha? Ušao je u vatru zbog muhe. Pa vidi, ovdje kaže Resul sallallahu alaihi sallam, ušao je u vatru zbog muhe. Znači nije ušao zbog nekog greha prije toga. Znači inače ne bi ušao u vatru. Ja tako? Inače ne bi ušao u vatru. Sada te vraćam. Zbog muhe koji je žrtvo njihovo. Drugog su priveli i kažu, žrtvuj, kaže ja, ništa nikome ne žrtvujem osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa su ga ubili. Pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam, ušao i u žene zbog mu. Zato što nije htio da je prinese kao žrtvu. Ni mu, ni mu. Pa ovdje govori o strahu od širka. O tome kako se širka treba čuvati. Kako od širka treba strahovati. Je tako? I od opasnosti širka. I čak da je ovo, znači da se uzme, da je ovo mali širk bio. Je tako? ili da je bio onaj prisiljen, ili tako, ili nešto drugo, u svakom slučaju znači šta ovaj koji je ovo učinio ući će u vatru, jušo i u vatru. I da uzmemo da je, znači muslima, da nije izišao izvjere ovim činom, opet će ući u vatru, bit će u vatru. Al tako? Makar na kraju bio iz nje izbavljen. Makar na kraju bio iz nje izbavljen. Dobro. To je hadith, veliki hadith i veliki ibret za u ovom hadithu veliki ibret u ovom hadithu, a veliki ibret kako se danas ljudi odnose prema širku. Veliki ibret kako se ljudi danas odnose prema širku. Pa ako insan ima na umu da je Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno Rasul sallallahu alaihi sallam, koji govori samo istinu, rekao da će čovjek ući u džehennem u vatru zbog muhe, kaže, postavlja pitanje, šta će biti s onima koji tove svoje deve i svoja goveda i stoku, tove ih posebno pripremaju da bi žrtvovali na kaburojima suhijskih šejova i tako da i da bi primijeli kao žrtve nečemu dru drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala. Šta je onda sa njim? Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuo. Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuo. Kođu na ono temelj kod kuću pravi, Ima to što kolju na temelje je poznato kod uh, e, predislamske Arapa. Znači, klali su džinima. Hvale su džinima. Inači, kad i razpita što to koljete i šta to radite, da okrvavi temelj. Zašto baš da okrvavi temelj? Da bude, znači, da ga ništa ne uznemirava, a, da čuva kuć. A u stvari su ovi prije znali tačno i dozivali džine po imenu kojima tu žrtvu prinose. A ovi sad ne znaju, ali govori da je to da čuva kuć od čega? Od uznemiravanja, znači od džina. Njima prinose žrtvu. Ako je tako svjestan toga, znači izlazi i mhm. izvjeri. Ovi znači širk nema, nema notariju širku. Sve ima neki korijen tamo od prije. Nisu nešto novo počeli. <laughs> Od prilike. <laughs> od prilike. Ono. Ja sam se iznenadio. Znači kad sam našao vesele pitanje, klanje kurbana na, na, na temeljima kuća. Tako. I čovjek nije znao na primjer Ako, nije, klao samo radi mesa, je tako? i to radi mesa i tako, nije imao nikakvu no. na um žrtvu i tako dalje. Nema sumnje da napravi novotariju s time što je okrvavio temelj. Znači, nema sumnje da je to novotarija, ali sam se iznenadio, znači da je poznata bila i kod predislamske Arapa pa i raširana među Arapima bila. Ti što god uzmeš, evo ovo naricanje, znači na kabrojima, na ritaču, srpske ove, razumiješ? Nisu one izmislili, tu Arapi prije radili, razumiješ? i kaže Resul Salah Ali Srem da je četvoro od džajlije, to ostaće u mom umetu, od toga je naricanje na kabur. <laughs> znači, da ova sačeva, svaki džajlije ti yes. Znači, I to je uglavnom to. To je uglavnom to. Iznenadio sam se, Halante, znači, da ljudi koji inače su bili ono poznati iz zidari, puno kuće ljudima radili i tako dalje, da je među njima to prošireno. Među njima to prošire, stvarno onaj puno prošire. I da kad pravi, sva šta radi, bacaju u temelj na, naš novac ili nešto drugo da ih čuva. Sve da ih čuva, da ne budu uznamiravani u svojim, u svojim kućama. Tu se otkriva jedna druga stvar, da znači ljudi, da je nas ova spana tela sačuvao ti iskušenja, jer ti sad kad bih htio da praviš kuće, to je naopalo, šta ima da te čuva, od čega da te čuva jer tebe ova svana tala nije iskušao, nemaš nikakve uznamiravanje svoje kuće, spavaš miru, Jer tako? Ali vidiš koliko ljudi od tih stvari pate i da im je najveći cilj šta da postignu, šta bi najveći ratok bio da ne bude uznamiravan od šeitana. Ali šeitani ne ostavljaju, zato što su ostavili Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro, ovo je općento proklinjanje, znači, onaj ko uradi tako i tako, vidi, ušao je u vatru, znači, iako uopšte nije imao cilj i namjeru, znači srcem da on prinese žrtvu njihovom kipu, nego samo da ga puste, da preživi. Razumite? I isto tako da se vidi ovdje iz ove priče kako treba u srcu momina da bude usazen te, teohid i da mu je teohid draži, draži od njegovog života. Nema ništa što je vrijedno teohid. Dobro onaj koji je ušao u vatru kaže ovdje on je musliman. Kaže, on je musliman. Zašto kaže ovdje da je ovaj što, što će ući u vatru musliman? Kaže ne bi bilo rečeno ušao je u vatru zbog mohe, nego bi bilo rečeno ušao je u vatru zbog kufa. A tako, ili širka. Dobro. Ovdje je svakako dokaz i u drugim hadithima da je, kaže džennet, bliži jednom od vas od kajša njegove nanule, ali i džehennem isto. Ha? Džennet je bliži jednom od vas ili svakom od vas od kajša njegove nanule, ali i džehennem isto. Tako. Znači, sekunda tu fali. Lijevo, desno, gdje će? To je, a, tako blisko, tako blisko. Dobro. Za ruke, za učače ruke, za učače ruke, ruke kažu su čitovani da bi se ono, ovaj, da su sahabi koji su najviše prodom plemena, pa su i nisu ugostili, pa se razborio pobali, znaš kako već ide, pa yeah. uzeli nadoknadu i to. I kako je stacu im čača ruke koji yeah. uče ruke za novac ili primaju nad, nadoknadu? U najmanju ruku su, znači, novotar, fast je to što je sahabi, proučio tu jednom priliku, je tako, prije svega oni su bili musafiri i imali su pravo kao musafiri, znači da, da budu kočešteni i nahranjeni kao musafiri, tako. Drugo, uzeo je nadoknadu jednom tad. Isti taj sahabi nije zabilježeno da je ikad više uzeo nadoknadu, tako? Niti da je ikad više učio. Resul sallallahu alaihi sallam je rekao što ime niste donijeli, jel tako? Ali nikad nije Znači, post, su posti. Znači, nepoznata stvar, iako je bilo potrebe među njima. I u vrijeme, hajde, bio je Resul Salah Ali Sallam živ, ali poslije smrti Resula Salah Ali Sallam nije poznata. O tako da su oni to tako bili učajače ruke. Zato što, znači, samim učenjem ruke, samim tim da se kaže da neko učaš ruke, srce se za njega veže na poseban način. A tako, imaju posebno da on kao poznati, popularni. A tako? Da ti pomogne. Jest, i onda šeitan je čak unose tako raspoloženje među ljude. I čak mnogi napuštaju i prestaju jezijetiti da bi utvrdili takvo vjerovanje u pogledu tog i tog insana. Znači, ni bez nadoknade ne možeš sad čovjek dođi, ne znam, da li da uči Bože. rukiju, ne znam. Nema spomnje, znači da to može. Ovdje ja govorim... Kontinuirano, znači, ne znam, svaki subot je uči rukiju negdje mređenu i ljudi dolaze i pričaju o, o, o sumetu, platu da kažem kažemo svaške subote je i da ne naplaćuje i tako dalje, to ne bi smatrao ni novotarijom, niti hajde da kažemo nečim pokuđeni. Ne mora biti to svaki subote. A ono što protiv čega, da tako kažemo, mi ustali ovde i borimo se i šta prigovaramo o ovoj pojavi koja je ovde, jeste znači da su termine zakazane svaki dan, da se to naplaćuje, Jel tako? I da je to, znači, nema on vremena ni za što drugo. Ni, nikakve druge aktivnosti u životu kod njega ne postoji. To je jednostavno biznis, jezik. A na to se nadovezuje da postoje brojni, grube nepravilnosti u svemu tome. Znači, odnosu prema ženama tuđim, kakvi se ljudi tu sve prevataju, šta se radi, sam način, znači, tog nekog grupnog učenja, i tako da, znači, puno još zamjerki ima, ali ovako, generalno, znači, što je to postala profesija, ali insan da, hajde, kažemo, prouči ponekad nekome rupi, i ne smije to uzme nadoknad, ne bi smjatrao to nekom zlopotrebom, ali ne da se proširi da je on, znači, neki profesionalni posebni, neki učač, a, po radnom vremenu, kao radno vrijeme. Jes, <laughs> ručaš ruke, da ne bude to tako definisan. A svaki muslima, muslimanu drugo može da poduči. Smijemo slati ljude, savjetovati koji ima problema s tim, ti tome, ako se kazalo, kazalo, ko ti kaš ostavili na miru. Onaj, nema sumnje da, da su mnogi, znači, ljudi osjetili olakšenje nakon učenja ruki od strane baš uvijek koji mi kritikujem. To nema nikakve sumnje. Znači, nema sumnje isto tako da je kod mnogih pozitivno djelovalo davetski, u smislu da znači, to ništa ne poričujem. Znači, da su ustanovili namaz i ipak se jest i tako dalje. Ona, ništa to ne poričujem. Međutim, možda bi, možda bi nekad, ako vidiš da čovjek ne, ne privata savjeta, bori se sam, drži se zikra, nemoj, znaš, približavaj se Allahu, imaš Allaha, ne može ti učaš pomoć. On kad uči, šeitan može tad da te napusti, je tako? Čim prestane učenje, ti ako sam nemaš zaštite, nikakve, on opet se vrati, opet te zvijeti. I ne privata ništa od toga i tako dalje. Ili vidimo da ju nije u stanju, uopšte sad je skran. Znači, ne može nikako on sad da nikakvi kontrole uspostavi nad sobom i tako, pa možda da kažemo, hajde, otiđi tome i tome ali opet od svih njih odabrat onoga ko, ko je od njih najmanje, znači tu radi baš ono otvoreno, bez ikakvog srama, znači o, na pravi novotarski način, u smislu da se reklamira ili letke, da, je tako, nego znamo nekog miskina, na primjer, da znam, nekog čovjeka, tamo nekog hafe za utuzu, ne znam, tako, Allah najbolje zna. Kad je spomnio već za ruke, Ovaj, hadis kad sam spomenuo, znači, od Husejna, znači, da je bio... A kaže ovdje, kada je on rekao da je učio od sebe ruke sam, pa mu je ovaj rekao kasnije, ali čuo smo Boži poslanik, pa shari. Ovdje da se kolidi razumiješ da nije baš preporučeno ili bi bolje bilo da se nauči ruke i... I da se ne traži učenje. Da se ne traži učenje. Jeste, zato sam rekao, znači, u različitim kontekstima je došla spomenuta ruke. Od zabrane, je li tako, do dozvole. I između toga da je znači negdje dospomenuta u kontekstu kao pokuđene ili da odlačanja od njih, da opet ljudi koliko god mogu da, se, da je se klone. I to je sigurno dobro, jer ja ovo mogu lično iskustvo prenijeti, znači ljudi kad se okrenu tom, onda ih baš šetani onaj stalno napada. I onda se sav život svede tu na, na tu rukiju i na učenje ruki i na priča u ruki i o džinima i, o, i onda sve se tu kreće oko toga. I onda ljudi Znači, i s potrebom i bez potrebe, hajde i ja da se testiram, hajde. Znači, i onda tu, i ti vidiš da je šetan, baš time zauzeo, sve je angažovo kod toga. I onda ide redovna procedura, znači, idu ljudi, svi na rukiju i niko praktično ostade da niko iz toga nije izuzet. I znaš, i onda stalno svaki 10-15 dana na rukiju, pa mu bude bolje, pa opet postoje 20 dana, opet na rukiju, pa mu bude bolje i on ostaje stalno vezan za ovog rukijaša, je li tako? I za tu rukiju. I non stop mu se život kroz to odvije. I vjerujte, braći, kad, kad smo došli u situaciju da to prekinemo, da tu si takvu atmosferu jednom. Poslije toga Allah je dao još jedan, dva slučaja, nešto ono da se džini javljaju, da nešto muka i ufatila, ne mogu da izdrži šta ja znam šta je bilo. Uglavnom, situacija se smirila, niko više tu nema da, da uči ruke, niti da mu se uči ruke, niti se ko više žali. Svi ljudi normalno žive. Znači, nikakvi problema nema, niti vidiš na ljudima da su kao prije ono da se jasno na njemu vidi da ga nešto muči i uznemira, normalno žive ljudi. Allah zna, vjerovatno, onaj, zbog nasihada i tako dalje, neki od njih sabore sa nekim tegobama, ali se ne vidi to. Znači, ne pravi se takva atmosfera. Allah zna, ali ja vjerujem da su mnogi nemaju više tih tegoba. Znači, jednostavno, na ovoj ti je rukio. Svaki 20 dana rukio, svaki 15 dana rukio, buti svako jutro na sabahu i <laughs> neće mi problema. Znači, to je to. Ja, vezano za priča ovako o izgovaranju širka i prošli put spominjao isto onaj rad u opštinskim službama, pa ono ovako, pa je bilo, znači našo se ono stvar da mora da izrekne... U policiji, vojsci i, i, i, i, i sudstvu. Allah najbolje zna. Znači da oni se zakljuju. Moraju zakljuju sve, pa i onda, znači... Sad ovaj, čisto onako nešto zamišljam, znači, ali ako bi čovjek sad kada tu stvar, znači kaže, ali da nije na tome razumio, znači čisto kaže, čisto radi forme, čisto radi, samo ne. Pa sam nešto, da mi, je bilo za vrijeme Božje poslanice sa kad su bili Jasir, ili ovaj, pa njegov sin, jel, kad su ga mučili, razumiješ, pa je porekao tad, pa mi je to malo nejasna ta stvar, znači porekao je tad, jel smo ga tisnuli da, da, da porekne Allah ja. i... Razlika između ja, znači, Amma, Ibn Jasira, i sad jednog vojnika ili policajca što je Amar bio prisiljen. Je tako? Na njegove oči ubiše njegovu majku, je tako? Ide glava, svataš. A ova ide tu red plati nekog običnog, sitnog, dunjavčkog interesa. Znači, te dvije situacije nisu ni slične. I mi čvrsto vjerujemo da onaj koji izgovori riječi kufra u prisili, znači da je ima izgovor zbog prisili. Znači da nije izišao izvire ako mu srce to pre, prezir. Međutim, ovaj, on se smatra da dobrovoljno izgovara riječi kufra. Makar u srcu to i ne misli. Makar to izgovorio da zavara kafir. Onako malo da ih zbuni. Makar to govorio, znači, iz cirkusa, onako, šalio se. Znači, i kad bi se šalio, izišao bi izvijek. Znači, izjavljivanje, ispoljavanje kufra je kufr, osim u prisjeti. Zato kažem, onaj ko bi danas došao i registrovao političku stranu koja treba da se natiče na onaj demokratskim izborima, kažemo nevjernike, što? Zato što mu neće biti prihvaćena i registrovana ta politička partija, niti će biti dozvoljeno da se natječe na izborima ako ne bude znači, njen status i njeni ciljevi prilagođeni sekularizmu. Znači, smatramo da je time on javno ispoljio širk i kufor. Svoje nevjerstvo javno očituje i da je time izišao izvjer. Jer ga niko na to nije prisilio. Mogu je biti stovar, evo tako, pravi kupci, završeno. Što mora svijet u parlamentu da bi imao sedam hiljada? A širku prisiljani... Ovo je Allah najbolje zna, znači da se ograničava ta prisada na riječ, tako. a kad bi nekoga pri, pri, znači da ga prisali na dijelo širka da u tome jest i to da, da u tome da ne bi imao u tome opadanje Allah najbolje jer u tome se ovdje svodi ili ono što je došlo došlo je za riječ. Ja, moje djelo, i moje djelo. أوما رأيتم درة عين لها فيها علم أوما رأيتم درة عين لها فيها علم قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائر سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأى رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأذن هذه أبي سمية مزقات وبحربة الباب الأدم هزأت بفرعون الذي قد هوى واستعصيتني ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوف يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم بالسوف يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم تركوا النزال لأنهم هم لم يألفوا عشق القمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم عشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم عشقوا العقيدة واحدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم يا أمتي فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم